dirty existe Thank you. Βασίλη

συνεχίζουμε την αγορά για να μια νέα μέρα στην πατρίδα μας. Γι' αυτό και η αξία. Όλος ο συρφετός to this. question disconnection. της κοινωνίας, οι άσκηση της κοινωνίας, αυτής της κοινωνίας η οποία τους επιλέγει κιόλας φιλίδες six again. relationship. implement. Thank you.

θέμα που είναι ανεβασμένο για, την Ευρώπη. Μισό λεπτάκι. Ε, αν δείτε αυτό το θέμα. Νομίζω είναι ε, ναι. ε, για το πώς δημιουργήθηκε η Ευρώπη με το Μονέ. Αυτό είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα. Από το 46 δηλαδή που ξεκίνησε η ιστορία.

Υπόθεση να επηρεάσει Σαν να έχει μια στην ουσία και το εμβολιακό σε και να σύνδεσμα, κυβέρνηση είναι αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, всегда меня έρχονται κοινές φαντς στην Ελλάδα εσύ. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα αυτό ο πρόεδρος επανεμφανίστηκε δυναμικά και μας είπε ότι τα μνημόνια Саша Таврин. σήμερα φίλοι και φίλοι ανάμεσα σε μπουκιά, κολόγιζα, φίλη μου, φίλος ο Αγγέλης, μου στείλε ένα μήνυμα, καλημέρα Ιωάννη, σε τα, μου λέει και αφήσε τα. Τελειώσαμε και δεν το καταλάβαμε. Στεναχωριέμαι και κλαίω από μέσα μου για τα παιδιά μου, άστα να πάνε. Αγγέλη μου, λοιπόν, ε, θα σου πω το εξής. Όπως ε, θα σε αναλάβω στην Αμαγιά, λοιπόν, να προσθέσουμε σήμερα. Ε, από τις πολλές ευχαριστίες μας